Przyszło mnoho celników, a grzeszników, a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli faryzeowe, řekli jeho učedníkům: Proč váš mistr i celníky a grzeszniki. On to zaslechl, a řekl: Lekáře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hřišníky. słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrze, sestry, we francuskim kostale świętego Ludwika w Rzymie wisi Caravaggiow obraz Powolani świętego Mateusza. Obraz ukazuje Mateusza z wirajcicho swe penize – a Ježiše, który na nieho ukazuje. Ježiš wybiera prawie jeho, człowieka lenouciho k peniezu. Mateusz narodził się w Kafarnaum, leżicim w Galilei, na severním brzegu genezareckiego jezera, jako syn Alfea. Zde przy graniczni czarze miel mały domek nazywany celnici, a prowozował wybieranic slaw. Zaoprawnieni k této činnosti předem odevzdal římskému státu stanoven obnos z předpokládaného zisku. Z této povinnosti pak vyplývala i neúprostnost při vymáhání cla. Oznaczenie matouše za veřejného hříšníka a pohled faryzeu nań jako na obrzadnie nečistého So myslel s tím, že vybíráním cla spolupracoval s pohańskimi Římány, a tak se podílel na ujarzmowaniu własnego narodu, Proto se na nich hledělo i jako na kolaboranta. Od tohoto nešťastného povolání ho Ježíš povolal do zboru 12 apoštolů. W 9 kapitole swego Ewangelia O tom Matouš píše, když šel Jeziś dál, viděl v celnici sedět člověka, který se mianował Matouš a řekl mu, pójdź za mną. On vstal a šel za ním. Jeziś k Mateuszowi nie dlouhé projevy, nie program, ani neposkytuje hotové odpovědi. odpowiedzi. se k němu a říká pouze, pójdź za mną. Tak to v něm wzbuzuje touhu po novém cíli. a otewiera jeho život směrem k něčemu většímu, co přesahuje jeho malou celnici, kde dosud seděl. Słowa wstala szal za nim i są wyrazem bezwychradnego obraceń, żywotni zmieny a oprawdowego naśladowania. Odchodlanost, z jaką Mateusz wstala szal za nim, mi musi przypominać potrzebę odloučić się od różne sytuacje, a zároveň z opravdovostí přilnout ke správnému životu s Ježíšem. Słowo powolani bardzo dobrze kwalifikuje wstachy Boha ke każde ludzkiej bytości bez swobodzie laski, protože każdy żywot je powolaniem. Napsal Paweł VI w dokumentu Populorum Progressio. Bóg na końcu stworzeni kontempluje człowieka, a widzi, że to, co uczynili, je mi dobre. Stworzyli człowieka ke svému obrazu a podobie, Zwierzyli go pracowitym rukám cele stworzeni, a povolal ho k důvěrnému vztahu laski. Povolanie jest to, które uwagi k pochopieniu dynamizmu Bożych zjebeni, a odhaluje tak człowieku prawdę o jego egzystencji. Zważ wyznamnie je dostojność człowieka zalożena w jego powolaniu ke społeczeństwie z Bogiem. Czytamy w koncylnym dokumentu Gaudium et Spes. Poważować żywot za powolani napomacha nitrzni swobodzie, a podniecuje w jednotliwcy chuć po budoucności zarobień z odmietnutim pasywity, nudne a banalni egzystencje. Život tak nabywa hodnotu przyjatego daru, który swą przyrodzenost ma sklon k tomu, aby se stal darowanym dobrem, czy lepe, aby był darowan. Człowiek ukazuje, że se znowu zrodil w duchu, gdyż se nauczy iść cestą nowego przykazań, abyście se milowali, jako sem ja miloval was. Lze víc tém słowa smyslu twierdzić, že láska je DNA Božích dětí. On nas powolal svým svatým powolaniem, z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo, projevilo teprve nyní, když přišel náš Spasitel, Kristus Ježíš. Avšak dnes musí toto křesťanské čtení existence brat w uwachu niektóre charakterystyczne rysy zapadni kultury, w niż je Bóg praktycznie odsunut na okraj każdodennego żywota. Prawie proto je zbytne, aby se cele chrześcijańskie społeczeństwie sfornie zasazowało o nową ewangelizację żywota. K tomu to zakladnimu, pastoralnemu usili jest zapotrzebi świadectwi mużu a żen, którzy ukażą plodność egzystencji żywota, która ma swój pramen w Bohu. Papież Benedikt XVI napisał uczestnikom Europejskiego Kongresu o Pastoracji Powolani w roku 2009. Dnyszny mladeż często zagłuszi w skutku głęboki pocit strachu. Lidzka słowa i są nezřídka zbawene budoucnosti a perspektywy. Są zbawena také smyslu a moudrosti. Przyszliście postoj zbiesile netrpieliwości, a neschopnost prožívat dobu očekávání. A přece právě toto může být Boží chvíle. Jeho povolání, sprostředkowane silą a uczynności słowa, wytwarzy cestu nadzieję smierem k pełności żywota. Bożie Słowo se może skutecznie świetlem a silą, pramenem nadzieje może wytyčit směr cesty, která vede skrze Ježíše, cestu a dveře skrze jeho kříž, který je plností lásky. Swaty Paweł, jehoż si Chrystus zyskał, był a formatorem powolani. Jak je to zrzejme z pozdrawą w jego dopisach, gdy se objawiły desitki własnych imen, czyli twarzy mużu a žen którzy z nim współpracowali we służbie Ewangelia. Bratrze, sestry, pro człowieka jest důležité żyć w Bożym wolani stale, protože Bóg nas nigdy nie przestał wolać, a nie przestał k nam różnie promlouwać. Boże powolanie otawiera człowieku największej szczęści, jakie se na te zemi na wizji. Przedstawuje jeden z najpresvietljivějších dukazu jego lásky. Ukazuje człowieku smysl jego egzystencji. Bóg chce, aby se na jego wolani nie dala leda jaka odpowiedź, ale aby to była odpowiedź co najautentyczniejsza. Jest to wyzwa mieć jako smierny bot samą dokonalost toho, który powolal, a każdym okamžikiem wola. Bratře, sestry, u příležitosti povolání svatého Matouše, který se stal potom autorem Evangelia, je dobře zamyslet se nad Písmem Svatým v našem životě. Bible je pro naši víru svatým písmem. Proč? Co znamená slovo Boží v Písmě Svatém? Naše veškerá víra se zakládá na tom, že Bůh promluvil ke světu a oznamil mu, co má s ním jakožto svým stvořením v úmyslu. Bóg inspirował lelicka autory posłatnych knih. Ksepsani posłatnych knih si však Bóg wybrali ligi, a použili ich z ich schopnostmi a silami. Působil w nich a skrzeně, aby jako prawi autorzy zapsali wszechno to a pouze to, co on chciał. Inspirowane knichy uczy prawdzie. chrześcijańska wira neni není i knihy chrześcijaństwie je nabożeństwem Bożego Słowa. Słowa, które není słowem psanym, a niemym, lecz słowem wcielennym a żywym. Aby słowa nie zostawała mrtwą literą, je niezbytne, aby Chrystus, wieczne Słowo żywego Boga, nam skrze Ducha Świętego otewrzał myśl, abychom rozumieli Pismo. Bratrze, sestry, Ewangelium nie było napisane proto, aby se jen připomínalo, ale aby se žilo. Proto církev naléhavě a důrazně vybízí všechny věřící, aby častým čtením Písma Svatého získali nesmírně cenné poznání Ježíše Krista. Vždyť, jak řekl svatý Jeroním, neznat písmo znamená neznat Krista. Modlitba vycházející ze čtení Bible je naučnou stezkou chrześcijańska spiritualitety.